вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец калі смех здаровая то усялякія навуковыя тэорыі датычныя смеху звычайна павяргаюць у панылы настрой уявіш сабе трактат пра смехавую культуру ці нешта падобнае і ні за што на свеце не засмяешся а колькі такога напісана і колькі існуе самых сур'ёзных сэнтэнцыяў пра смех словом гэтая тэма настолькі пашыраная што сёння напярэдадні дня смеху мы не маглі не прысвяціць ёй чарговую вострую браму свой трактат пра смех у беларускім культурным кантэксце падрыхтаваў Сергей Харыўскі. Колькі разоў я з землякамі прыязджаў Петербург на вучобу, столькі разоў мы здзіўлялі сваіх калегаў з рассіі ўкраін сваімі анекдотамі і жартамі. Здавалася, распавядаю вядомую менскую покаску, а піцерскія маскоўскія кіеўскія маладзёны заходзяцца ад рогат. 70-е 80-е гады ў Мску сапраўды нараджалася процьма анекдотаў. Подобно, что и многие одесские жарты придумлялись тут, а не в Одессе. У гэтым была своя логика. Сапраўды, кто як не белорус, ведая национальные характеры жидов, украинцев и россиян. Правда, мало задумывается над своим. Гумор смиротный. То, что могло нас потешить от души 20 годов тому, мало кого рассмешить сегодня. Колисти шестая частка свету пырского смехом – калі ў тэлеэкране з'яўляўся райкін альбо абрастоў са сваімі лялькамі сёння гляжу выпадкова які-небудзь стары тэлезапіс не магу даць сабе рады ша смяяліся з недалёкіх пародаяў на чужыя краіны з хамства і дэфіцыту тавар з несунуў і халтуршчыкаў усяго гэтага не паменяла прынамсі ў беларусі але не смешна гэта таксама сёння цяжка ўявіць сабе чалавека які смяецца з камедыю апулея гумар імгненная рэакцыя на жыццё сёння смяюцца з новых рускіх а учора смяяліся з генцэкам каго паслязаўтра насмешыць аповед пра тое як малы пытаецца у маці чаму сёння няма перадачы спакойнай ночы малышы маці адказва памёр таварыш чарненко а гэта філя ці хруша ізноў пытаецца малы між тым гэтая показка ці не самая ўдалая ілюстрацыя пачатку 80-х. Неяк не ў прыкмет прапалі класічныя персанажы Вінніпук, Штырль, Чапаю. Пра іх навязліва нагадвае ўжо не вусная творчасць, а творчасць непераборлівых выдаўцоў. Нашым дзецям ужо спатрэбяцца разгорнутыя каментары да таго, з чаго смяяліся мы. Але сёння ўжо нашыя бацькі не заўсёды разумеюць, з чаго смяемся. Напрыклад, з навязлівасці тэмы гомосексуалістаў. Свежа віленская показка. Хлопец у касцёле на спові. Ксёнц працягвае з канфесіяналу руку для развітальнага пацалунку. Хлопец захапленні. Які ў пана ксёнца добрыя пярстёнкі? Задаволены ксён сам высоўваецца са спавядальні і пытаецца. А за вышнічкі? Мае бацькі ўвогуле незнаёмыя з геюскай семантыкай і слаба знаёмы з касцельным жыццём. Таму і мне смешна. Значыць, гумар перад усім звязаны са сваім лякальным ужыткам. І чым больш лякальны ўжытак, тым смяшней яго носьбіта. Гумар нацыянальны. Сёння мне распавесці покуску, над якой пасмяецца расеец вельмі цяжка. Насмяшыць літоўцаў таксама не выпадае. У лепшым выпадку давядзецца ўсё тлумач. Напрыклад, што нас смешыць у мове лукашэнкі гэтак таксама і мы часам морчым лоб гледзячы расійскую перадачу куку якія пастановы законы сделки яны высмеев на что намёк але вось на экране лялька лукашэнкі і ўжо месяц беларусы пераказваюць адзін адному пабачаны даўным-даўно на фестывалі эстонскай мультыплікацыі ў менску мне давялося адслухаць лекцыю пра эстонскі гумар абаяльны лектар эстонец доўга і падрабязна тлумачыў што і да чаго На апошніх ягоных словах публіка ўздыхнула з палёгкай. Пяць выдатна зробленых стужак не прымусілі нікога засмяяцца. У нязвыклай цішы поўная заля пачала разыходзіць. А мульцікі былі сапраўды файны. Зрэшты, ні адзін каўказец не рассмяяўшы з каўказскіх анекдотаў, якімі я спрабаваў казарнуць падчас вандровак на поўдзень. А грузіны моцна крыўдзіліся. Мая парада падарожнікам не распавядайце на каўказе пра гамасексуалістаў і не спрабуйце імітаваць акцэнт. Не менш дзіўнае адкрыццё я зрабіў в адэсе. Тыя показкі, якія ў нас распавядаюць пра чукчаў, адесіты распавядаюць пра молдавану. Не рызыкуйце сёння ўставляць персанажу ў молдавану. Чукчы вам бадай спаткаць будзе цяжэй. З чаго смяюся сёння я? З таго, чаго і раней лукашэнкі эротыкі из абсурда. У дефиницию абсурд я отсылаю показки про наркоманов, варьятов и про... Тем мало у нас сегодня абсурдов. Только вот гумор становится больше давким. Альбо узконациональным. Хлопцы, а чему вы пишете поталек? Сергей Харыўскі смяецца з колішняга рытарычнага пытання Анатоля Сыса. Калісьці гомельскі студэнт сыс іранізаваў старашкевіцы з ейнымі філялёгіямі і філазофіямі, гэтак і нарадзіўся ягоны паталёк мне згадваецца яшчэ одно пытанне якім сыс даставаў сваіх адукаваных сяброў яму абавязкова хацелася дазнацца чаму бібліятэчны штампік ставіцца менавіта на семнадцатай старонцы здаецца адказу ён не атрымаў і дагэтуль калі ўжо гутарка зайшла пра прыватнасці заўважым сабе што смех гэта справа прыватная і пяройдзем да нашай рубрыкі прыватныя рэчы каб паслухаць з чаго смяецца яе аўтар зміцер фартосік Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады. А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі, прыватныя рэчы. Ёсць у мяне сябра, якога ніколі не пакідае досціп. Прынамсі мне цяжка знайсці тэму, якая б не стала прадметам для ягоных кпінаў. Да сёння ў школе нашага дзяцінства настаўнікі памятаюць ягоныя надругательства над святы. У школьным вестыбілі стаяў бюсцік нейкаму піянеру герою. Неяк сябраз, распілаваўшы звычайны тэнісны шарык на дзве палавінкі, намаляваўшы на кожнай па чорнай плямені, дызлучыўшы іх гумкаю, апрануў гэтую канструкцыю на гіпсавую галаву акурат на месца палымяных вачэй. Атрымалася, што помнік вылупіўся всю пераменку таражчыўся піянер герой настогнучую ад рогату хеўру сваіх удзячных нашчадкаў. З гадамі нашы інтарэсы вядома мяняліся, не мяняўся толькі ягоны падыход да жыцця. З усяго, з чаго толькі магчыма рабіўся фарс. З уступлення ў КПСС напярэдадні ГКЧП, з выхаду з яе пасля ягонага падзення, з уласныя службы ў паветраных сілах ужо незалежнай дзяржавы, Нарэшце ён дабраўся і да мяне, дакладней да майго захаплення беларушчыны. Прычым, каб узняць мне настрой, яму не трэба было шмат фантазіяваць. Гэта за яго зрабілі пісьменнікі шамякінскай школы, з якой у майго сябры асацыявалася тады ўсё беларускае. Малайдзец дзімка, вучы мову як след, А то ж яна без цябе зусім загіне ў роднай старонцы. А там глядзішы, сам станеш сапраўдным пісьменнікам, як Васіль скачоў. Гэтая кляўнада прыносіла мне шмат прыемных хвілінаў. Настолькі дакладна ён трапляў у абраную ролю станоўчага героя беларускіх кніжак для дзяцей. Калі з'явіліся мае першыя публікацыі ў нашай ніве, павялічылася прастора для ягоных кепікаў. Ну ты даеш дзімка, цэлую торбу на татка увязеш у сталіцу. Вось як узрадуецца рэдактар, як пабачыць дзімкавы нататкі. Шырокую дарогю пойдзе хлапчук калі я набыў сябе дападобны лэптоп то чуў скрушнае ян куп купал у такі кампутер калі выпусціў першую касету са сваімі песнямі то з яго лілося кранальнае ці не хочаце вы пажыць у мяне на дачы здарылася так што ў сталіцы ён перабраўся раней за мяне атрымаўшы не апошнюю пасаду ў буйной карпорацыі калі ў менску з'явіўся я то быў ужо цалкам падрыхтаваны для ягонай вітальнай тырады уяўляеш як матуліна сэрца радасцю абліваецца пэўна хваліцца сяброўкам сын бач жыве ў самім мінску але як гэта заўжды здараецца з анекдотамі яны старэюць і становяцца нясмешнымі тэма вычарпала сябе ён і сам гэта адчуў што белмова як знак графаманства адживае сваё незаўважна для сябе практыкуючыся ў падцвельванні надо мною і маімі артыкуламі сябра стаў разумець не толькі мову мяне ўжо не здзіўляюць ягоныя вылазкі ў інтэрнэт адмыслова па нашу ніву не ягоныя хваляванні з нагоды таго што раптам яму не дастанецца быкаўская сцяны працэс чытання і вымаўлення беларускіх словаў перастаў быць фарсам для фарсу ён знайшоў іншую прастору перамовы з расійскімі пакупнікамі, як ён не без гонару кажа тэхнікі беларускай вытворчасці. Калі на тым канцы за уральскага дроту пачынаюць спасылацца на расійскае законадательство, сябра не без здзеку прапануе аформіць дагавор на сакавітай беларускай мове. Ён не упускае ніводную магчымасць падкрэсліць, як ён кажа рускім ванюшкам, што яны маюць справу з замежнікамі з далёкімі замежнікамі. Извините, у нас в это время праздник Пасхи. здзівіў ён нейкага фірмача з разані но пасха-то только в конце апреля не разумеў ванюшка выдаючы з сябе зацятага верніка якога закранули за жывое сябра як мага больш прыязна і ветліва растлумачыў што беларусь каталіческая страна и мы всей семьей в этот день пойдем на имшу в костел Я не здзіўлюся, калі аднойчы ў газеце з'явіцца новы аўтар цынічным і вясёлым поглядам на жыццё, якое ён быццам бы не ўспрымае ўсур'ёз. І я ўсё часцей, бачачы сваю любімую газету ў ягоных руках, успрымаю гэта як добры знак. Знак таго, што адраджэнне нашай нацыі, мовы і культуры справа ўсё ж дастаткова авантурная і вясёлая, калі ёй мог захапіцца мой несур'ёзны сябра, што зарабляе сур'ёзныя грошы. А значыць, паспяховая міцер бартосик ледзь не прамовіў яшчэ одну тэарэтычную выснову смех гэта справа аптымістычная вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя у аўтар праграмы Сергей Дубавец. Смех па-беларуску яшчэ з савецкіх часоў засеў у мазгух з інтэнцыяй нейкага тагачаснага дасціпніка пра тое, што ён смех гэта справа сур'ёзная існуе таксама і адваротная несавецкая сентэнцыя пра тое што ўсе гадасці на свеце робяцца з сур'ёзным выразам твару разумеючы адноснасць усялякіх сентэнцыяў асабіста я схіляюся да другое і пачынаю шукаць смеху ў святой справе нацыянальнага адраджэння але не знаходжу гэта не значыць што беларускі рух не смяецца смяюцца часам натужна паводле сцэнароўку смяюцца ў тым месцы дзе прынята смяяться хоць і не смешна а дзе смешна але не прынята не смяюцца неафіта які раптам зарагатаў торгаюць за рукаво зубаскаліш вядома заўсёды важна хто смяецца і ў якім кантэксце калі газета імя смяецца з бнф які маўляў раздае пашпарты бнр гэта чужы смех тых якія ў гэтым нічога не смысляць над тымі каму гэта дорага А калі ў нашай ніве адзін з аўтараў смяецца з ідэяй паставіць помнік беларускай мове, гэта ўспрымаецца або як зубаскальства, або як рэакцыя самой мовы на клопат рупліўцаў далакопаў. Калі смяюцца з эміграцыі пазняка, нехта пачуваецца абражаным у сваёй веры. Калі смяецца лукашенко, у многіх кулакі сціскаюцца ад нянавісці. Зрэшты, часам і нянавісць выражаецца праз смех. Тады ў прыжмураных смехам вачах заўважаеш сталёвыя іскаркі. Рэакцыю адмаўлення заўсёды выклікае фраза: «Да як вы пасмелі з гэтага смяяцца. Этычная калізія цалкам залежыць ад эстэтыкі той формулы, якая выклікала смех. Урэшце колькі існуе анекдотаў пра гібель Чапаева або якіх-небудзь вязняў Бухенвальда, што выклікаюць здаровы рогат і распаўсюджваюцца з хуткасцю маланкі. Разважаючы пра ўсё гэта, я ўрэшце пачынаю мысліць імператывамі. Смяяцца можна з усяго, у тым ліку і з самога сябе калі чалавецтва сапраўды смеючыся развітваецца са сваім мінулым то выходзіць смяяцца можна і з курапатаў і з чарнобыля і з лукашэнкі адно каб сапраўды было смешна калі вам не смешна або вас гэта абражае значыць адно з двух або смех быў зроблены нясмешна або прычына ў вас самых у вашых перакананнях ці ў адсутнасці пачуцця гумару смех нават самы зубаскальскі ідыёцкі нельга забараняць можна вядома пазбягаць смяшыцеля але заўсёды карысна падумаць чым выкліканы той ідыёцкі жарт і абавязкова самакрытычна прааналізаваць ці не ў вашым асабістым ідэатызме хаваецца прычына ацэнкі смеху як ідыёцкага здаровы смех найлепей асацыюецца з прысутнасцю жывога жыцця смяецца тое што жыве і развіваецца асабіста мне ў сучасным беларускім адраджэнні вельмі не стае здаровага смеху у тым ліку і сябе Таму я попрасіў Сергея шупу звязацца з дзеячамі наша нацыянальнага адраджэння і высветліць з чаго яны апошні раз здарова і ад душы смяяліся Вось што з гэтага апытання выйшла рыгор барадулін апошнія гады апошні час у я смеюся частей и частей. Э, смеюся, как не плакать. Потому что такая у нас обставленность життя. Ну, как веселей было э, отказ мой на питание, я прочитаю одну дурноту. Нема сумневу, он давно готов, указ черговый, як заўсёды смелы, что треба перефарбовать буслов, бо кожный бусел бел-червоно-белый. Перекладчик Василь Семуха. Я смяюся вельмі часта, вельмі вясёлы час настаў. Як толькі сяду да тэлевізара і ўключаю і пачынае выступаць наш дарагі паважаны любімы Александр Горавіч, ну тут можна. Ну, я не скажу, што можна. Я б сказаў бы, калі б гэтыя словы не парадыя былі, але гэта суцэльны смех, як ён даказвае, як які ён любімец усяго беларускага народа як два мільёны слишком людзей выходзілі на вуліцы мінска каб сустракаць новы год ну карацей кажуць і все это без уся эта безгустовчына без грамат шчына калі можна так сказаць косноязыкасць і поўная бескультур'я нашага дарагого прэзідэнта яно смеху вартая гэта бадай што самае смешнае ў нашай горкай вельмі горкай сітуацыі дзе можа плакаць трэба а прыходзіцца высмяяцца і чырванець ад сораму бо гэта слухаюць мільёны людзей вось гэта можа гэта не на не перша красавіцкая гісторыя але што зробіш калі мы ў такім смеху жывём што без слёз і не скажаш драматург уладзімир халіп поцікар наступілі мне здаецца самыя вясёлыя часы бо нашы кіраўнікі надта клапоцяцца пра тое, каб народ жыў у добрым гумары. Э, ну па-першае, існуе такая дзіўная забаўляльная праграма рэзананс. Прыча таго то камедыя, то фарс увесь час, чаго вартая толькі гісторыя з пакутамі беднага зайчыка ў апошні час. Вось. Ну а што тычыцца таго, над чым я асабіста смяяўся ў апошні час то тут вельмі шмат было розных повадаў для гэтага ну па-першае цудоўная песня шалкевіча товарыш сапега по-другое я толькі што яшчэ раз чытаў выдатны твор мрыя самсона самасуя ось ну ведаеце там можна памерці са смеху з усіх гэтых цудоўных афарызмаў з гэтага гэта дасціпнага гумару з гэтага сарказму які мне здаецца на ўзроўні рабле і на ўзроўні ўвогуле рэнесанснай дзівоснай навелістыкі вось але самае самае смешнае ва ўсім гэтым мне здаецца гэта тое што з 29 -го года мы дайшлі амаль што до 99 і нічога там не састарэла ўсё як было так усё застаецца актуальным мне здаецца тут ёсць повод просто памерці за смеху перакладчык і палітык лявон баршчэўскі апошнім часам жыццё такое што э, канкрэтных сітуацый смешных э, бывае шмат асабліва як маеш малое дзіцё ў хаце але ў апошні час найбольш мяне насмяшыў анекдот ці можна не анекдот а быль як кажуць якой я пачуў ад аднаго супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта э, погуляв, значить, у хокей Олександр Григорович, прийшов у свій кабінет, йому прийшло в голову, чи займається спортом його не адміністрація. Тут якраз заходить Іван Тітінков, і Григорович питається, от Іван, скажи-ка ти мені, наприклад, за скільки ти 100 метрів пробіжиш? Тітінков почухав потилицю і відказує, ну за тысячу баксаў прабягу мудрыя людзі гавораць мудрыя словы смяемся каб не плакаць у гэтай апошняй на сёння сэнтэнцыі прысутнічае вечнасць але я бачу ў ёй і новую беларусь калі параўноўваеш яе з савецкай формулай смех справа сур'ёзная дык бачыш як моцна змянілася наша краіна і яе людзі галоўнае што адрознівае два выразы гэта непадзеленая адказнасць і свабода якія начыста адсутнічалі ў бсср і якімі пад завязку напоўненыя сённяшнія духоўныя лідары нацыі зубаскальская пустата часовага і даўкая праўда спрадвечнага смяемся каб не плакаць можа быць гэта найлепшае вытлумачэнне слова жывем Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя у перадачы бралі ўдзел лявон баршчэўскі уладзімир халіп васіль сёмуха рыгор барадулін зміцер бартосік і сергей харэўскі прадюсар у празе сергей шупа аўтары вядучай перадачы галоўны рэдактор газеты наша ніва сергей дубавец у вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду